klausītāji! Tagad jūs dzirdēsiet raidījumu vairāk, tālāk, dziļāk ar kustību prosanktitāte. Labvakar, darbie radio, arī Latvijas klausītāji! Ir otrdiena, pulkstenis astoņi vakarā, Un kā ierasts šajā laikā, rādījuma arī Latvijā ēterā raidījums eh, vairāk, tālāk, dziļāk un kustība prosanktitāte. Šodien studijā būs Signe, Dita, Rīta, Liljana. Un um, kopīgi mēs um, pārdomāsim Dieva vārdu un um, pārdomāsim ar mūsu kustības uh, dibinātāju Guljermo Džakvintas radīto metodi eksplozīvais evaņģēlijs. Tātad mēs vēl šajā eh, vecgada vakarā ļausim evaņģēlijam eksplodēt mūsos un tā kārtīgi sagatavot mūsu jaunajam gadam, lai, eh, lai tas Dieva vārds, kas mūs šodien uzrunā, ir tāds eh, tiešām kā, kā pamudinājums un kā vēstnesis, kā mēs varētu iesākt jauno gadu. Bet jā, eksplozīviem evaņģēlijiem kā metode ir trīs soļi, kurus eh, raidījuma laikā arī izdzīvosim un pārdomāsim. Pirmais ir mīlestības skatiens, otrais ir gudrības apgūšana, un uh, trešais ir pravietiskais norādījums. Bet, um, jā, tad raidījuma laikā visus šo, visus soļus izdzīvosim un um, dalīsimies savās pārdomās, bet kā ierasts, tad sāksim ar dziesmu. Mm. nam pestītāju. Ak, svētais gārs, tu esi tas, kas vieno manu dvēseli ar Dievu. Kustini to ar dedzīgām vēlmēm un aizdedzini to ar uguni, tavas mīlestības uguni. Cik tu esi labs man, svētais Dieva gārs! esi mūžīgi slavēts un svētīts par lielo mīlestību, ar ko tu mani apveltīji. Mans dievs un mans radītājs, vai tas vispār ir iespējams, ka ir kāds tevi nemīl? Tik ilgi es tevi nemīlēju, piedod man, kungs. Ak, svētais gārs, dāvā manai dveselēji, pilnībā piederēt Dievam un kalpot viņam, bez jebkādām personīgām interesēm, bet tikai tāpēc, ka viņš ir mans tēvs un mīl mani. Mans dievs un mans viss, vai ir vēl kaut kas cits, ko es varētu vēlēties? Man pietiek tikai ar tevi. Amen. Tagad uh, klausīsimies Dieva vārdu, un uh, tas, ko mēs darām savā raidījumā, mēs uh, pārdomājam jau svētdienas evaņģēlīju fragmentu, uh, no vienas puses, lai sagatavotos uh, svētdienai, bet, uh, kā mēs zinām, tad uh, Dieva vārds katru dienu var mūs uzrunāt īpašā veidā. Tad, uh, jā, ļausim Dieva vārda mūs uzrunāt. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlī, ko uzrakstījis svētais Jānis. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un Dievs bija vārds. Tas bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un bez viņa nekas nav radies, kas vien ir radies. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma, un gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to nenomāca. Bija Dieva sūtīts cilvēks, viņa vārds bija Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai dotu liecību par gaismu un lai caur viņu visi ieticētu. Viņš nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Bija patiesā gaisma, kas apgaismoja ikvienu cilvēku, kad tā ienāk pasaulē. Vārds bija pasaulē, un pasaule caur viņu ir radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Bet visiem, kas viņu uzņēma, viņš deva tiesības kļūt par dieva bērniem, tiem, kas viņa vārdā tic, kas ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no dieva ir dzimuši. Un vārds ir tapis miesa un dzīvojis starp mums pilns žēlastības un patiesības, un mēs redzējām viņa godību, vienpiecimušā godība, kas ir no tēva. Jānis liecina par viņu un skaļi sauc, teikdams, viņš ir tas, par kuru es sacīju, tas, kurš nāks pēc manis, par mani ir augstāks, jo viņš bija pirms manis. No viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlstību pēc žēlstības, jo likums tika dots caur mūzu, bet žēlstība un patiesība nāca caur Jēzu Kristu. Dievu neviens nekad nav redzējis, vienpiecimušais Dievs – kas ir tēva klēpī, pats to ir atklājis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slava Kristum! Eksplozīvā evaņģēlī pirmais solis ir mīlestības skatiens. Kad mēs eh, skatāmies uz lasīto vārdu ar eh, sirdi, ar mīlestību, un sadzirdam, kas ir eh, tieši tas, kas mani šodien ir uzrunājis. Tas var būt viens vārds vai teikums, vai varbūt rindkopa, bet tie ir vārdi, kas, kas īpaši palika atmiņā no fragmenta. Dīta, kādi vārdi šodien uzrunāja tevi? Man uzrunāja vairāk teikumu, bet es uh, nosaukšu trīs. Uh, viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma, bet tumsība to neuzņēma. Viņš nāca savā īpašumā, bet savējie viņu neuzņēma. Paldies! Rī, rīta, kādi vārdi uzrunāja tevi? Mani uzrunāja vārds, dzīvība, gaisma – liecību par gaismu, kļūt par Dieva bērniem. No viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības. Paldies! Um, mani šodien īpaši uzrunāja vārdi. Bez viņa ne, nekas nav radies. bija patiesā gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Pilns žēlastības un patiesības. Tie ir vārdi, kas e, uzrunāja šodien mūs, un e, lai pārdomātu evaņģēlī, tad lai skan dziesmu. Šai naktī dēļ zeme roku sniedz. Dziedengali un debes požums glāstu par glābēju un paradīzi stāstot. Mums kā tik dieva dēļu neaizliedz par glābēju un paradīzi stāstot, mums kā tik dieva dēļu neaizliec. Šai naktī silvēks atkal mīlet vīkst, mums kā tik priešos dieva pateicībā ar mierā lai visi ceļu uz debesim rūt. Ar miera skupstu Dieva mīlestība, lai visi ceļu uz debesim rūt. Turpināsim ar uh, eksplozīvā evaņģēlī otro soli, kas ir gudrības apgūšana. Kad mēs pārdomājam, kāpēc tieši šis vārds eh, mani šodien ir uzrunājis. Eh, Dīta, kādas būs tavas pārdomas? <clears throat> Jā, kā jau es minēju, man uzrunāja vārds arī, <clears throat> ka tumsība to neuzņēma. Un mans pārdoms ir par to, kas mums, kas cilvēkiem traucē uzņemt Dieva vārdu. Arī vārds, ka viņš nāca savā īpašumā, bet savējie viņu neuzņēma. Un tas ir tie vārdi savējie, ir liels atgādinājums tam, ka uh, cilvēki jau Dievs nerāda, ka viņi nav savējie, bet ka viņi neuzņem viņu un uh, ka, viņš, ka tie, tie varbūt tie ir cilvēki, kas nav pie Dieva. Un, uh, un šajā vārdā ir arī skaidri minēts, ka vārdā ir, uh, vārdā, vārds ir godība, vārdā ir godība, pilna žēlastības un patiesības, un mans pārdoms ir par to, ja mēs gan vispārīgi tā kā cilvēki nezinām vārdu, šo patiesību mēs arī nepieņemam, noraidām godību, kas ir pilna žēlstības un patiesības. Mēs pat varbūt nenojaušot pieņemam melus, bet ap ziemas, Ziemassvētku laikā nāk gaisma un tā tuvojas un sniedz mums savu vēsti. Un, um, jautājums, vai mēs pieņemam to un vai esam gatavi pieņemt un arī tie vārdi, ka pasaule viņu neatzina, un to arī varam, esam piedzīvojuši šajos Ziemassvētkos, ka ne visi var pieņemt Kristus vēsti. Es domāju, kādas būs tavas pārdomas? Es domāju, ka baznīca, ka māte eh, dod mums mm, īsti eh, dieva vārdi īsta laikā, jo tagad uh, drīz um, sāksim vai sākam jaunu gadu, un tiešām šis uh, fragments no Svētā Jana evangēlijā uh, e, pirma nodaļā um, palīdz mums um, sākt jaunu gadu ar gaismu, ar žēlastību, ar visas pozitīvas um, lietas. Un, um, un kāpēc? Tāpēc šis uh, prolog sikam is-sawtsam xis mm, e, fragment kam istiexam xodijan l-assijam, kozveta jisjan ismums dot, palid mums e, palikt e, varbut betlemite priekxa, varbut euharistija, klad butne, varbut paxxamus u istaba, mm, un, un pardomat tigdjus irliels, tigdjus ir dzīvība, ir gaisma, ir vārds, kā bija no sākuma un kļuva cilvēks. Un dzīvo starp mums. Un tad e, sāks jaunu gadu e, kā vēlējumu. E, visu šo tekstu ir kā jaunu gadu vēlējumu. Jo Dievs, kas ir vārds, kas kļuva cilvēks, ir mūsu dzīvība, ir mūsu gaisma. Un arī, ja apkārt mums varbūt ir tumsība, jo karš ir tur un nezinu kur, un eh, svarīgi, ka mūsu sirdi paliks un deg Dieva gaisma. Tad, dargi klausītāji, mans mm, ievēlojums jauna gada ir, ka Dieva gaisma paliks vienmēr mūsu sirdī. Arī ja ir tumsība – jo vairāk man ir Dieva gaisma mana sirdī, es apgaismu arī apkārt un dod Dieva gaismu, Dieva mīlestību citiem. Un par to arī tālāk vi, e, Jānis, Svētais Jānis atgādina mums. Viņš deva tiesības kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas viņa vārda tic, un mēs ticam. Jā, mēs ticam, ka Dievs ir, ir ir mūsu Dievs, ir, ir mūsu gaisma, un tā pašā laikā viņš parādīja mums par savu bērniem. Un tā ir liela dāvana. Lai mēs izdzīvotu šo jaunu gadu, 2025. gadā, arī jubilejas gadā, cerības vecilnieki pavest mūs aicina, ka Dieva bērni, ja mēs esam Dieva bērni, mēs esam cerības veceļnieki. Ja mēs neesam isti Dieva bērni, nevaram kļūt um, um, cerības veceļnieki, jo ar Dievu ir er, vienmēr cerība. Bez Dieva nav cerības. Un <clears throat> e, vēl man uzrunā arī no viņa pilnības mēs visi esam saņēmuši žēlastību pēc žēlastības. Jā, ja mana sirdi ir, vairāk, ir var vien vairāk atvērta, lai saņemtu dieva, dieva žēlastību arvien vairāk. Es saņemu žēlastību pēc žēlastības, un tā nozīmē e, vienmēr ilgošanas, e, eh, ilgojas pēc dieva. E, kā tas lāpes pēc dieva mīlestība vienmēr ir un paliks. Jo tas palīdz man arvien vairāk iet uz priekšu, iet uz vetuma ceļu lai šajā jaunā gadā tiešām vārds, kas ir tapis mieca un zivoja starp mums, paliks vienmēr ar mums, mana dzīve, mūsu dzīve, jūsu dzīve, baznīcas dzīve, un lai tā palīdz mums kļūt Dieva liecinieki, Dieva cerības un gaismas liecinieki. Paldies! Uh, <clears throat> manas pārdomas par uh, par evaņģēliju. Um, šis ir tāds, um, tāds īpašs laiks, jo, man liekas, um, šī diena un vispār jau arī šis, uh, šis gada beigas ir tāds, ir tas laiks, kad mēs um, ņemam rokās uh, pārsvarā telefons un, uh, un skrolējam līdz, uh, eh, skrolējam, <laughs> tinam bildes līdz uh, janvārim. Uh, un uh, skatāmies, kas tad, uh, kas tad ir noticis un, uh, un ko tad es esmu piedzīvojis. Jo, jo liekas, ka nekas taču dzīvē nav noticis šī gada laikā, bet uh, tad, kad tu skaties tās lietas, tad redzi, ka, o, oh, nē, tomēr ir bijušas 365 brīnišķīgas dienas. Un um, arī man pagājušajā gadā, šajā gadā bija daudz ļoti melnas dienas – bet eh, tāpēc arī man uzrunāja šie te vārdi, bez viņa nekas nav radies. Eh, un tas ir tāds, kad arī, arī tās grūtības un eh, arī tās sāpes, varbūt, kas tika piedzīvotas, arī tās bija ar kaut kādu nodomu, un, un tas jau bija paredzēts, un tam tā bija jānotiek. Jo varbūt, kad tas, kas notika, pasargāja mani no vēl kaut kādām lielākām ciešanām un, eh, un tas ir daudz ko man iemācījis. Un, eh, jā, tad eh, es aicinu arī tevi, dārgais klausītāji, tad, kad tu šovakar pārdomāsi 2024. gadu un to piedzīvoto, un ar skatu uz 2025. atceries, kad, kad bez Dieva nekas nav radies, un viss, kas ir noticis, tā ir arī svētība savā ziņā, uh, jo varbūt, kad eh, nevis varbūt, bet es ticu, ka eh, tu esi kaut ko arī iemācījies un paņēmis priekš sevis. Un, eh, un, jā, un tad, nu, līdzīgi kā jau arī Rīta teica, kad viss lasījums šķiet kā novēlējums jaunajā gadā, tad, tad šie vārdi, kad bija gaisma, kas apgaismo ikvienu cilvēku, ir arī mans droši vien vēlējums jau katru gadu, jo man liekas, tas daudz droši vien neuzskata, ka uh, 31. decembris un 1. janvārs ir kaut kas īpašs, bet es ticu, ka uh, lielākā daļa tomēr tic tam, kad, kad rītdien mēs būsim pavisam citi cilvēki. Rītdien mēs visi sāksim sportot, rītdien mēs visi iesim uz baznīcu septiņas <laughs> reizes nedēļā. Uh, Rītdien mēs eh, nēdīsim tik daudz konfektes, rītdien mēs netērēsim tik daudz naudas, un varbūt, ja mēs izturēsim līdz svētdienai, tad būs labi. Un uh, svētdien ejot pie grēksūdas, mēs pateiksim, bāc, atkal tomēr kaut kas nesanāca. <laughs> Bet um, tāpēc mēs esam cilvēki. Un, um, man liekas, tas galvenais, kas, uh, kas mums ir un kas, ko mēs nevaram aizmirst, uh, ir eh, tas, ka mums ir dota šī iespēja, kā, kā gaismas sveceļniekiem, eh, nest patieso gaismu ikvienam cilvēkam. Un, eh, un parādīt, kas ir žēlistība un patiesība. Tad tas ir mans vēlējums jaunajā gadā tiešām būt kā, kā gaismas lieciniekam, lai tad, kad uh, uz jums, uz tevi un uz mani kāds uh, skatās, lai uh, sajustu to dzirksteli, kad uh, jā, tur tiešām kaut kas ir, tur ir, uh, tur ir, uh, tur ir gaisma, tur ir siltums un uh, tur ir uh, dievs. Tās ir mans pārdomas par uh, šodien dzirdēto vārdu un novēlējums, bet uh, Jā, nu tas jau viss arī mūsu runātājs sasaucās ar uh, eksplozīvā evaņģēlīja trešo soli, kas ir pravietiskais norādījums, jo, kā jau es raidījuma sākumā teicu, mūsu kustības dibinātāja, ka vēlākā vēlēšanās bija, uh, lai mēs esam cilvēki, kas dzīvo Dievu vārdu, nevis vienkārši izlasa un aizmirst par to, bet tiešām uztver to ļoti personīgi un, uh, un tiešām dzīvo to vārdu, kas ir uzrunājis. Uh, Nu tad eh, kāds būs jūsu apņemšanās, lai dzīvotu to vārdu, kas jūs uzrunāja? Kura grib būt pirmā? Nu, Dita? Nu, tad Dita. Jā, šajā vārdā ir arī šie uh, sākotnējie vārdi. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva. Es domāju par tiem vārdiem, ko mēs sakām citiem cilvēkiem, vai tie vārdi, ko mums saka citi cilvēki, kā mēs pievēršam uh, šim jautājumam uzmanību un man apņemšanās varētu būt pievērst uzmanību vārdiem un piedot tiem cilvēkiem, ar tādu skaidru piedošanu iesākt gadu, tiem cilvēkiem, kuri nepievērš pietiekamu uzmanību saviem vārdiem vai arī neapzinās, ko dara. Paldies! Rīta, kāda būs tava apņemšanās? Man apņemšanās ir, lai <clears throat> Dieva mīlestība deg vienmēr <clears throat> mana sirdī un Dieva gaisma vienmēr stāro mana dzīve priekšā. Lai eh, tur, kur ir tumsības, varēšu dot gaismu, tur, kur ir naids, es eh, nesīšu mīlestību, un tur, kur ir šaubas, es vairāk došu ticību. Un eh, ar arī Jānis Kristitājs, kas liecināja par viņu, un ka viņš pats teica, viņš ir tas, par kuru es sacīju, tas, kurš naks pie, pēc manis, par mani ir augstāks, jo viņš bija pirms manis. Lai es varētu arī um, vienmēr teikt, viņš, kas nāks pēc, uh, viņš, kas vienmēr nāks, par mani ir augstāks, jo viņš vienmēr ir pirms manis, un tad viņš vienmēr e, būs mans labais gans, kas mani vada šo jaunu gadu. Paldies! Um, arī mana apņemšanās būs um, ehm, saistīta jau ar gaismu, kā jau es uh, minēju, tad um, es uh, tiešām centīšos um, būt uh, tā gaisma un uh, varbūt arī atgādināt to, kad, um, kad bez viņa nekas nav radies un kad um, arī tie pārbaudījumi, kas mums noteikti būs arī 2025. gadā, ka viņi jau ir plānoti, ka Dievs par viņiem zina, kad uh, viņi mūs tikai padarīs stiprākus un uh, parādīs, tik, cik ļoti liela ir mūsu paļāvība uz Dievu. Un, uh, un jā, uh, atcerēties, kad uh, pateikties Dievam ne tikai tad, kad ir uh, grūti, bet eh, pateikties arī par visām žēlastībām, ko mēs esam saņēmuši. Eh, tāda būs mana apņemšanās eh, šajā nedēļā. Jā, tas šovakar no mums arī viss. Mēs pateicamies klausītāji par, varbūt Lilijāna. Lilijāna, varbūt tev ir novēlējums klausītājiem. Tu sēdi šovakar pie mums tāda klusiņa. Uh, Un eh, varbūt tu gribi pateikt kādu īpašu novēlējumu jaunajā gadā. Jā, lai eh, katrā sirdī spīd Dieva mīlestība, Dieva gaisma, lai svētais gars apgaismu katru cilvēku un eh, lai arī tas, tā gaisma spīd uz tiem, kas ir apkārt, ģimenē, vienalga kolēģiem un tā. Super, paldies! Jā, tas eh, šovakar no mums arī viss. Mēs gribam pateikt, eh, dārgais klausītāji, paldies, ka tu esi bijis ar eh, mums visu šo gadu. Paldies, ka tu esi atbalstījis Radio Mariju Latviju ar lūkšanām un ar ziedojumiem, jo arī mūsu raidījums, tāpat kā jebkurš cits Radio Mariju Latviju raidījums, nevar pastāvēt pateicoties klausītāju ziedojumiem, tāpēc par to mēs esam īpaši pateicīgi un pateicīgi un lūdzam arī atbalstīt eh, rādījumu arī Latviju turpmāk, lai rādio varētu skanēt tur, kur tas eh, ir visvairāk vajadzīgs. Ja jūs vēlties uzzināt kaut ko vairāk par kustību par sanktitāte, tad eh, droši meklēt mūsu Facebookā, kustība par sanktitāte, nāciet ciemos, rakstiet ziņas un jā, nesīsim gaismu kopā un noslēgsim ar lūkšanu. Mīlošais tēvs! palīdz mums atcerēties Jēzus dzimšanu, lai mēs varētu būt kā eņģeļi un piedalīties eņģeļu dziedāšanā, lai katrs no mums varētu būt kā ganiņš un uh, būt tik priecīgs, uzzinot prieka vēsti, lai katrā no mums būtu gudrais, lai mēs mācētu pielūgt Dievu, atver naida durvis – aizver naida durvis un atver mīlestības durvis visā pasaulē, lai laipnība nāk ar katru dāvanu un laba vēlējuma ar katru sveicienu. Atbrīvo mūs no ļaunuma un Kristus sniegto svētību, māci mums būt jautriem un ar skaidru sirdi, lai Ziemassvētku rīts dara mūs laimīgus, ka esam tavi bērni, un Ziemassvētku vakars, lai ved mūs pateicīgiem, būt pateicīgiem un piedodošiem un eh, ar domām par Jēzus mīlestību. Dārgais klausītāji, kustība prosanktitāte novēl, lai tev ir izdevies, lai tev ir priecīgs, lai tev ir gaismas pilns, lai tev ir ļoti sirsnīgs eh, jaunais gads, lai eh, izdodās īstenot visus uzrakstītos un neuzrakstītos sapņus, lai nebūtu padošanās pie pirmajiem paklupieniem. Un, jā, mēs novēlam, lai ir gaišs, lai ir tiešām priecīgs un ļoti svētīgs jaunais gads. Šodien rādījuma arī Latvijas studijā ar kustību par sanktitāti bija Signe. Dita. Rīta. Liljana. Lai jums svētīgs vakars un mēs tiekamies jau nākošu gadu, tiekamies pēc gada.